Ինչպես են գոյանում գներն ու որքանով է արդարացված արձանագրված գնաճը։ Խնդիրը քննարկելու նպատակով Հանրապետության պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը երեք ընդլայնված խորհրդակցություն է հրավիրել։ Ինչպես տեղեկացնում են պետնախարարի աշխատակազմից, Գուրգեն Ներսիսյանն անթույլատրելի է համարել չհիմնավորված թանկացումները։ Այս երկու օրվա ընթացքում բազմաթիվ բողոքներ են ներկայացվել եւ անձամբ ինձ եւ նաեւ պետական նախարարի աշխատակազմին, որ վերաբերում է շուկայում տիրող այդ անվերահսկելի վիճակին, չհիմնավորված ցանկացումներին եւ բարձրացումներին եւ այս առումով բաղականին տեղին է հասարակության քաղաքացիների դժգոհությունը։ Նման երևույթները առհասարակ չպետք է լինեն, երբ մենք գտնում ենք հավասար դժվարությունների մեջ եւ հատկապես նման պայմաններում այսպիսի բևեռացումը բաղականի մեծ հարված է հասցնում մեր ներքին կյանքի խաղաղությանը։ Պետնախարարի կարծիքով պետությունը պետք է միշտ կարգավորիչ դերակատարություն ունենա, բայց ինչպես Ներսիսյանն է ընդգծում, շուկայական հարաբերությունների հատկապես գների կարգավորման գործընթացում պետությունը որոշակի քիչ մասնակցություն է ցուցաբերել։ Ինչպես հասկանում եմ, այս ինքնակարգավորման հնարավորությունը եւ այդ ազատությունը կարծես դեղին չէր, որ տրվել էր տնտեսվարող սուբյեկտներին եւ պետությունը այս պարագայում Պարտադիր պետք է իր միջամտություն ունենա։ Մենք պետք է արագորեն ամբողջ գործընթացը բերենք իրավական կարգավորման դաշտ, որպեսզի նման տնտեսվարող սուբյեկտները պարտադիր ենթարկվեն դուժի, որ հնարավորություն այս բայդրությամբ առայժմ չկա, իսկ նաև այս կարգավորումները պետք է լինեն այնպեսին, որպեսզի բարեխիղճ տնտեսվարող սուբյեկտները որևէ կերպ չտուժեն, ավելին մենք ունենանք նաև նրանց հրախուսելու հնարավորություն։ Գուրգեն Ներսիսյանը նկատել է նաև, որ հանրության շրջանում տպավորություն է ստեղծվում, թե գնագոյացման ներկա պայմաններում պետությունը վնաս չի կրում, սակայն մոռանում են, որ անհիմն գնագոյացման արդյունքում ամենամեծ վնասը հասցվում է մեր քաղաքացիների գրպաններին, իսկ դա չի կարող չվնասել պետությանը։ Հասարակությունը պետք է զգա, որ պետությունը ունի այդ հնարավորությունը, այդ գործիքակազմը, որպեսզի այդ թվում նաև նույնիսկ այս պայմաններում, այս իրավիճակում շուկայական հարաբերությունները դարձնեն այնպեսին, որպեսզի դա հան ընդհանրության մոտ ավելորդ դժգոհություն չառաջացնի։ Ոչ իրավական առումով ասած, այս թալանը, այս կողոպուտը պետքա մենք միասին բոլորս փորձենք վերացնենք ու դադարեցնենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները ստիփած չլինեն նվազագույն հնարավորությունների պայմաններում գոյակցության ծախսային անհամեմատ ավելի մեծ գումար։ Շուկայում իրացվող ապրանքի առավելագույն գինը պետք է սահմանի պետությունը, որը գերազանցող վաճառք իրականացնողը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Գուրգեն Ներսիսյանը խորհրդակցության մասնակիցներին ու պատասխանատուներին հանձնարարել է մեկ օրում նախագծել համապատասխան իրավական ակտը, այն ներկայացնել կառավարության հաստատմանը, որից հետո հարկ է արագ իրազեկել հանրությանն ու անցնել դրա կիրառումը ամենժամյա վերահսկելու գործին։ Պետնախարարը հավաստիացրել է, որ անձամբ է հետևելու նրանցից յուրաքանչյուրի կողմից իրենց գործ սարույթների կատարման պատշաճությանը